Ishun kah kapitulo. Dios pa akliaskan kunamanta. Mana llullakuspaymi chikaptapuni pa hayllampi kayta nisqaykichik. Chuya espiritu ñuqawan kaptinmi, concienciaywan nisqaykichik. Sunquypas nanarisqam, llumpallumpay llakisqa kachkani, kastaykuna imaynam kasqanta hawaspay. Cristomantapas rakikuruymanmi, kadenas Kadinasqa kanaypaq, sichuchay rurasqaywan judiomasikuna lliw salvakuptinkoqa. Paykunaqa Diospa churichakuykusqan Israelpa mirayninkunam. Diosmi hatu hatun sumaq kayninta paykunaman hawachirqa, inaspam kontratukunata paykunawan rurarqa. Kamachikuyninkunata huspanmi imaynam yupaychanankupaq yachachirqa, promisankunata huspan. Paykunaqa ñawpa buluykupa mirayninmi. Kastay kumantatakmi Kristupas runa kaining manghinaha na simorha. Paija, tukuy imapi munaychakuq Dios mi, hinaspaha, wiña-wiña ipahiyayo paichasqa kachun. Amén. Ama piensa ichikcho Dios pa promesankuna mana kumplikusqantaha. Manam Israel palyapallan mirayninkunachu, Dios pa aklasqankunaha kachkan. Manataqmi Abraham palyapallan mirayninkunachu, Dios pa churinha. mi Dios nirja. Chigap kastaykicunawan jaja kanga, isaklamantam, nispa. mana manam imananchu pipa mirainin kaipas, Dios pachurin kanapaja. Azuanga Dios pa man hina nasijkunallam, Abraham pa chigap kuna hinaja kanko. Kainatama man Dios prometerja. mi kunan hinatapuni warmi warmiki sarapas kanja. Nispa. Chaynatajmi abuelunchik Isakpa warmin revikapas... Paipata wixayakorja milisuta. Chaymi paikuna manaraq nasispa allinta ...otagman pas rurachkaptinko... ...revikata dios nerja... Puntata nasimuqmi sulkanta servinja. Nispa. ...jacob Jacobtam kuyarjani, Isauta ñatajmi Nispa. Chaynapima Dios karunakunapa imam rurasqantapas manakawaspan, munasqanman hina akllaykun. Imani suntaq kaykunamanta, Diosqa mana allintachum rurachkan, mana punim, muisismanpas kaynatam nerja. Kuyapayasaqmi kuyapayay munasqayta, hinaspam llakipayasaqtaq llakipayay munasqayta, nispa. Chaynaqa runakunataqa Diosqa, kuyapayas pallam akllan, manam munaptillankuchu, nitah kalpanchakuptillankuchu. Biblia Dios mi rey faraonta nerjakainata. Hamtaha hatarichirhaiki, hamnintakama atinita runakunaman hawachinaipahmi. Chaynapi, suti liu kaypachapi willakusqa kanampaq. Nispa. Chainama Dios hamunarispaja pitapas kuyapayarin. Chaynatajmi munarispaja pipas unjuntapas rumiyay niwan kicha. Tukuy ima rurasqanchikuna, Dios pamunasqallan kaptinqa, imanasqata huchasapapa hapiwanchik nispa. Icha, pimaham hakanki, Dioswan churanakunaykipaqa, yaqachum linkamanta rurasqa manka ruraqninta ninman, imanasqataq kaynata rurawanki nispa, manka ruraqa, ima munasqanta mururan linkamantaqa. Munaris Munarispaja kuyayllapaj mankata mururanman. Inachayllin kallamanta mururanmantaq llutapo mankatapas. Chaynaqa Dioswanja manam churanakunachu. Payqa riqsichiyta munarqa piñakuyninta hinaspa atiyninta. Chaywanpas ñutupanapaj manka hina kastigopajña kachkaptinpas pasienciaykuspam aguantachkanraj. Chaynatajmi kuyaylapaj mankamanta hina ñuqanchikmantapas kuyapayarikurqa Llumpay hatun sumakllaña kaynintaraq sichikunanpaq. Ñawpaq mantapunim, preparawachkanchik payman rikchakuqña sumakllaña kananchikpaq. Chaynatama Dios hayaykuwarqanchik wakinninchikta judiokunamanta, wakinninchiktañataq mana judio kaqkunamanta. Osiaspas Diospa nisqantam kainata qillqarqa. Mana runaykunañachu kankichik kunatam kunanqa, runay runaykunañam kankichik nisaq. Ñawpaq mana kuyasqaykunatam kuyasqaykunañam kankichik nisaq. Hinachaypitaqmi nichkan. Maypim nisurqankichik, qamkunaqa manam runaykunachu kankichik nispa, chaypim nisunkichik, qamkunaqa kawsachkaq Diospa churinñam kankichik nispa. Isaíaspas Israelpa miraynin judiokunamantam nirqa. Lamarhuchapi kas papas, Israel pakastankunaha salvakonha wakillanmi. Señorha prontom nisqanta complenhapuni, kay pachapi llapallan kahkunawan. Nispa. Ñawpaqtaraqmi Isaías nerja. Llapallan kamachej Señor Dios mana saqiykuptinchikqa, otaq ñuqanchikmanta asmiraillatapas mana puchuykachiptinqa, kunalyangmi Sodoma llaqtahina kachkachuanchik karqa. Chhaynallataqmi Gomorra llaqtaman ñarikchakuchuanchik Judiokunapa mana kasukusqanmanta. Chaynama mana judio kajkunapas iñisqankurayku, mana uchayuq hinaña Dios pachaskisqan rikurirunku ñawpaqtaqa mana maskachkaspankupas. Judiokuna michaqa, kamachikuykunata kasukuyta munarqaku, mana uchayuq hina Dios pachaskisqan kanankupaq. Aswanja mana matirqakuchu. Imanasqama manaqa atirqakuchu, Dios Diosman mana konfiakuspankom agradaita monarjako, ororas jallankuan. Mana konfiakoyta monaspankom, oromipi haita haitakuchka hina ormaikorjako. Bibliapipas nichkanmi kainata. Nyoham sion mohopi churani, mitkana romita. Nyoham sion mohopi churani, ormachiko hatun romita. Manam hukman yanhacho, pipas chayromipi konfiakoja.